Зборувајќи за Светиот Дух, 39 стих, каде што застанавме, вели, а ова го рече за Духот, кого што ќе го примат оние кои веруваат во Него. 39 стих. Зашто Светиот Дух уште не им беше даден, бидејќи Исус уште не беше прославен. Значи, оно што верува во Христа, како што е речено во писмото, од неговата утроба ќе потечат реки од жива вода, тоа што го зборувавме за утренските стихови. Светиот Дух е спореден со жива вода. Светиот Дух, 39 стих вели, на учениците, на оние кои веруваат во Него, се уште не им беше даден тогаш, туку ќе го примат во иднина, а причината зашто се уште не им беше даден тогаш, е бидејќи Исус уште не беше прославен. Каква врска имаат овие две работи? Зошто Светиот Дух не им бил даден пред Исус да биде прославен. Што значи тоа? Исус да биде прославен. Кога тоа Исус бил прославен? Овде во седмата глава Јован Богослов ни дава само една прелиминарна најава за нешто што подоцна ќе се случи. За нешто што има врска со крајот на Христовата мисија на оваа земја. Тука се уште не бил крајот, бидеќи се наоѓаме се уште на сеници, последната есен од Христовата мисија. Но има уште 6 месеци до крсната пасха и до воскресението и потоа до Педесетница 50 дена потоцна со излевањето на Светиот Дух. А во 17-та глава, значи 10 глави подоцна, која ќе дојдеме на тоа место, малку по-детално ќе ги обработиме Христовите зборови, кажени во неговата првосвещеничка молитва. Кои се тие зборови во 17-та глава? Од првиот стих вели, ова го кажа Исус, па ги подигна очите свој кон небото и рече, оче, дојде часот, оче, значи ова е во Гециманија се, прослави го својот син, што бара Исус во Гециманската молитва. Прво нешто што споменува, прослави го својот син, за да те прослави и синот твој. Потоа, петиот стих, предходно четвртиот вели, јас те прославив на земјата, Го извршив делото што си ми го дал да го извршам. Петиот, и сега прослави ме ти, Оче, во тебе самиот. Со славата што ја имав во тебе уште светот пред да настане. Исус се моли за некоја слава, да му биде вратена нешто, некоја слава, да биде прославен со слава која што тој ја имал, во Отецот уште пред да настане светот. Но за време на неговата мисија на земјата, тоа го немало. Што му се моли за да повторно го има. Што е тоа? Ке... Јас можам само да ве упатам на книгата Дела на апостолите, ова е нешто што го верува уште од најрани времења целото христијанство, но Елена Вајти се така убаво го објаснува во книгата, незината книга Дела на апостолите, 37 и 38 страница во оригиналот. Ако ќе дојдеме ние до 17 глава, би сакал тогаш да го објасниме подетално. Ова, што значи Светиот Дух се уште не им беше даден затоа што Христос уште не беше прославен. Каква врска има Христовото прославување со излевањето, давањето на Светиот Дух? Зошто не можело пред тоа, тоа да се случи? Знаете, постојат, еве, денеска се актуелни тие теории дека наводно Светиот Дух е Исус само во друга форма. Јас се оградувам од таа теорија. Мегутоа, Христовото прославување е нешто што се случило на небото после неговото вознесение. Читајте во Дела на апостолите, 37 и 38 страница, значи соодзетната книга на Елена Вајд. Ние ќе продолжиме сега со 40 стих од 7 глава, понатаму, па до крајот. А мнозина од народот кој ги чуе овие зборови, рекоа, на вистина, овој е пророк. Мнозина повторно. Други велеа, овој е Христос. Значи, имало некој од тие, кој што конкретно велеа, значи, не е овој само пророк, туку овој е Месија, овој е оној што го чекавме да дојде, овој е надешта на Израел. А некој што рекла? Зар од Галилеја ке дојде Христос? Главен аргумент на Христовите противници било не може овој да е Месија, бидеќи Месијата треба да се роди во Јудеја, во Давидовиот град, во Витлеем. А каде беа тогаш кога се родил Месијата во тој град? Требале незнабожеч, незнабожечки жреци или астрономи од Вавилон да дојдат и да им кажат дека се родил Месија. Евреите кога пропуштиле тогаш кога Исус се родил, никој не велел Христос се роди. Денеска може да велат колку сакаат. Кога Исус воскреснал, апостолите не велеле Христос воскресе. Туку не верувале, не и верувале на Марија Магдалена. Биле Бранко Црвенковски вода можел да им носи. Сите безбожници можеле вода да им носат, сите комунисти можеле вода да им носат на апостолите во своето неверство дека Христос воскреснал од мртвите. Луѓето се се исповедаат дека се левичари, комунисти, дека не веруваат. Кога Исус се родил, никој не велел Христос се роди. Значи, тогаш кога Христовото раѓање било сегашна вистина, тогаш кога тоа било актуелно, тогаш луѓето не верувале, Божиот народ тогаш не верувал, и сега Исус не со себе лична карта биометриска или комунистичка или било каква, ба да им кажува дека се родил во Витлеем. Проблемот е што едноставно немало такви <laughs> документи за идентификација. Проблемот е што тогаш кога мудреците од Вавилон ја проповедале веста за Христовото рагење, тогаш Божиот народ не верува. Тогаш кога тоа било актуелно, тогаш кога тоа било сегашна вистина, денеска колку сакате верувајте дека Христос се родил Мегуто тоа денес не е сегашна вистина. Не е тоа денес текстот. Не е тоа денес актуелното. Добро, денес е може би Христовото крштевање актуелно. Но и тоа, и тоа не е ако Како прво, затоа што луѓето не, не разбираат суштината Луѓето не го разбираат значењето, зашто Христос се крстил. Јас држав проповед на оваа тема пред пет години, бидеќи тогаш 2008 се падна богојавление се падна во сабота, па така испадна, во два дела и пред наредната сабота на 26 во два дела ја држав таа проповед. Кој беше значењето на Христовото крштање? Луѓето не ги разбираат овие работи, За нив е битно кој ќе го фати крстот и кој ќе добе фрижидер и во чија глава ќе бидат лаптопи и фрижидери. <laughs> Алузија на минато годишниот гаф на еден свештеник на МПЦ. Лаптопот, место Господ, мислел да каже Господ да биде во вашите глави цела наредна година, лаптопот да биде во, во вашите глави и тоа се исполни, бидеќи денеска што е, со што се занимаваме <laughs> секој ден нај, највише со лаптопот. Занимаваме. Значи, луѓето ја пропуштиле сегашната вистина, тогаш кога таа била актуелна, и потоа кога Исус веќе е на пат да се принесе себе си за жртва, тогаш за нив било аргумент дека ова не, овој не може да биде Месија, бидејќи Месија не треба да дојде од Галилеја. За Исуса знаеле овој од Галилеја, овој од Назарет. Исус од Назарет. Не е ли речено во писмото дека Христос ќе дојде од семето Давидово и од градчето Витлеем, каде што беше Давид? И што е 43 стих? И така настана меѓународот раздор за него. Мегу еврејскиот народ настанал раздор за него, замислете. А некој од нив сакаа да го фатат, но никој не стави рака врз него. Еднаш кажавме мејата савата, зошто? Како прво се плаше од народот. Мегутоа, во оној момент, се кјавате, во оној момент, во 30 стих. Кога Исус им кажал, јас го знам, вие не го знаете, вие не знаете од, од, каде, сум, од каде сум дојден, вие не го знаете вистинитиот, но јас го знам зашто сум од него и тој ме прати. Во тој момент евреите ова не можеле да го сварат. И што вели 30-тиот стих го прочитавме мејата Савота. Тогаш сакаа да го фатат, но никој не кладе рака на него, бидејќи уште не беше дошол часот негов. Но 32-иот стих, откако фарисеите чуја дека народот така зборува за него, че значи, народот, че значи, кој ќе дојде Христос ќе прави поголеми чудо од овие што ги направи овој, фарисеите видува дека народот се врти накај Христа. И тогаш, тогаш повеќе не се плашиле ни од народот, тогаш решиле да го фатат. И што, што вели? Па тие, и пр, значи фарисеите, и првосвещениците испратија слуги да го фатат, 32 стих. Мегутоа сега, епизодата продолжува сега, че во 45-тиот, дојдоа пак слугите, сега, кога тогаш, во 32 стих, беа испратени да го фатат, сега во 45-тиот, дојдоа пак слугите кај првосвещениците и фарисеите, и овие им рекуа, зашто не го доведовте? Ве испратишме да го фатите. Зошто не го доведовте? Која била причината? Ова е најубавата причина зошто не можеле да го фатат. А слугите одговорија, никогаш човек не говорил така, како овој човек. Јас не знам кој бил на катедра, веројатно не било тоа само една сабота. Една слушнав една едно искуство поточено. Наводно за време на комунизмот, тука во оваа сала доаѓал некој агент на Удба. Секоја салата. Не знам колку долго, не знам. Целата му била со разберот да шпионира, што тука се зборува, што се прави, за да има што да соопшти. И наводно човекот од тоа што го слушал секој сабот. <laughs> Поверувал. <laughs> Поверувал во тоа што се зборило тука секој сабот. Е сега мислам дека братанто да ми го кажува, не секам точно кој ми го кажуваш. Човекот поверувал, се обратил, се осведочил. Не знам дали се крстил за такви работи, меѓутоа <clears throat> поверувал. Како ли било како ли им било на овие слуги, кои што директно самиот Господ го слушале. Тогаш им одговорија фарисеите, да не се прелагавте и вие, поверувало ли некој од властите и фарисеите во него? А, каде лежи зајакот? Др мр не верува во него. Докторите по филозофија и теологија не веруваат во него. Денес докторите по филозофија и теологија не веруваат во создавањето. Почнувајќи од доктор Дезмон Форд, навак. Зошто? Да го поставиме тоа прашање. Зошто некој од властите или фарисеите, значи од учените луѓе, од учените рабини, од учените теолози, не верувале во него. Убаво прашање. Зошто? Ние кажавме неколку причини да се. Кажавме немал школа, кажавме затоа што овие ги нарушува саботите, кажавме, што друго да кажа? тврда беседа, оно што им го кажал за неговото тело и неговата крв не било сварливо за јадење и пијење. Со други зборови, Исус не бил некој што ние лесно би можеле да си го вклопиме во нашиот систем. Исус е некој што ќе го скрши нашиот систем. како стар меф, што не може да држи ново вино. Исус е некој што секаде каде што ќе стапне, ќе предизвика пожар од невидени размери. Исус е некој кој што носи духовна револуција било каде да се појави. Тој не може да биде некој што ќе се вклопи во средината, во системот, во традицијата, ако сакате. Во било која средина, кај било кој народ, каде што би дошол, таму каде што Исус ќе дојде, таму он ќе направи револуција. Таму ќе почне нешто ново. Сето тоа било изговор. Овој нема школа, нема диплома, што би рекле нашиот денес. Овој нема, овој крши сабота, овој е, е Било што да од Галилеја, значи, селјак. Било што да се каже, тоа е само изговор. Се прави Бог, значи мрднате ненормално. Сето тоа е само изговор кој што за оние кои што така сакаат, згодно звучи, нели? Па еве да се го поставиме сега и тоа како четврти испит за адвентистите на седмиот ден. Дали ние би го порекнале аргументот не се треба да дойде од Витлен, така е напишено во Не ли е така напишено во пророштвото? Значи да бехме ние да ги слушавме овие аргументи за нас ке беа па да, па фарисеите управо се Месија треба да се роди во Витлем. а овој од Галилеја. Каде е грешката? Ако така и ние помислевме, каде е грешката? Грешката што сме ја пропуштиле, сегашната вистина, тогаш кога таа била актуелна, тогаш кога Христос се родил, никој не верил Христос се роди, освен мудреците. Тие не биле по Божиот народ. Зато е битна сегашната вистина. Што е сегашна вистина? Е испитот за нас денес. 49 стих вели, но овој народ, значи демек фараласите и фарисеите не поверувале во него, Но овој народ што не го знае законот, проклет. Тука се гледа фарисејската предрасуда. Значи, фарисејите себе се се издвојувале од народот. Како денеска дрмар во адвентизмот. Фарисеите за себе мислеле дека се висока класа, богати, благословени, а на сите други гледале како на проклети. Значи, ако си офа, че значи си проклет. Господ не те видел, како што велат и наши фарисеи. <clears throat> Меѓутоа, Исус решил од таа класа, значи кога се родил, не се родил во царска палата, не се родил во семејството на некој првосвещеник во Израел и на некој теолог, туку решил да дојде и да израсне помеѓу таа презрена, ниска класа во Израел. Значи, во очите на фарисеите, тоа го опишува Јован Илиев инако убаво го го опишува. Не затоа што е доктор, што кога некој доктор или магистер убаво зборува, тоа го зборува зашто светиот дух така го учи, а не затоа што е доктор. Јас доктори што не знам да лечат, не признам дека се доктори. Јас ја мразам таа титла за било кого, освен за доктор по медицина. Се разбира, доктор значи од доктрина латински. Јасно ми е мене тоа. <laughs> Меѓутоа, зашто луѓето се китат со тие работи? То па тоа е единствениот одговор. Тоа е единствениот одговор. Друго, ние знаеме дека имало фарисеи што верувале во Христа, ама се плашеле како Никодим, како Јосиф од Ариматеја. Значи, тие подоцна ќе откријат својата вера. Кога имате повеќе, било материјално, било духовно, кога имате повеќе, било знаење, дипломи, титули, било материјални средства, има што да загубите, ако го прифатите Христа. Имаше да загубите заради него. Ако немате ништо од тоа, што ќе загубите? Дали знаете кога Јосиф и Никодим станале Христови ученици? Кога отворено го исповедале Христа? што кога веќе немале што да изгубат. Богатството повеќе не им било битно. Никодим пак, кој беше отишел кај него ноки и беше еден од нив им рече, осудува ли нашиот закон човек додека најнапред него се слушаат и не дознаат што прави? Никодим се повикал на еврејскиот закон. Никодим се уште не бил спремен да го призна Исуса за Месија. Но барем се повикувал на процедурата на законот. Имал тајни симпатии спрема Христа, Во тоа време се обидувал да седи на две столици, но не можел. Сушто со вакви нормални, разумни приметби од негова страна, тој веќе се ставал на Христова страна. Че во очите на Христовите непријатели тој веќе е на Христова страна. Не може да се седи на две столици. И како вели 52 стих, ти им одговори и рекла, да не си и ти од Галилеја, сега човекот им кажува, законски аргумент, судили нашиот закон, донеси и ти од Галилеја, хулење на Бога, хулење на разумот. Испитај ќе видиш дека пророкот Галилеја не се јавува. Па и да бил роден Исус во Галилеја. Треба ли вашиот закон да осуди човек додека најнапред него сослуша, затоа што е роден во Галилеја? Треба да го прекршите законот? Но оваа примедба на Никодим била доволна за да последната криза во Христовиот живот не се случи тогаш, на есен, туку според Божиот план и според библиските пророќства, на пролет, за Пасха, не за семици. Види како Господ, неговото провидение се служи со вакви банални работи, за да се исполни неговата намера. Ако, ако Христос бил лопсен и распнат тогаш населници, немаше да се исполнат. пророкствата да одговараат на терминот на кој што биле предвидени. Значи, Божјата прецизност се исполнила на тој начин што се нашал еден Никодим во Синедрионот, кој макар и колеблив, макар, макар и плашлив во тоа време се уште, сепак само со една приметба од негова страна, само со еден приговор од негова страна, апел до разумот, до законот, го одложил она што фарисеите веќе биле спремни да го направат, да го уапсат Исуса и да го предадат на римјаните да биде распнат. Христовиот говор на празникот Ценици не завршил тука, бидејќи осмата глава е полна со една многу убава беседа од негова страна, со многу битни вистини за спасението и вечниот живот, но таа започнува и со еден многу практичен настан. Со една случка, со еден голем инцидент, што се случил среде празникот, се случил во тоа место, жената фатена во прелюба, и тоа ќе биде навистина убава епизода да се проучи повторно подетално, бидеќи на практичен начин Исус тука кажал една, ја открил смислата и суштината на Евангелието. Но тоа ќе го препуштам на брат Бовче на да следната сабота. Бидеќи, јас планирам наутро, на 26. наутро да зборувам за Ке зборувам за Христа. Нема зборувам за кога е создадено Сонцето. Мегето, зашто Сонцето е создадено четвртиот ден? Тоа е едно битно прашање.